Malsamai sonjoi tra la mondo. Homoi ne cie sonjas same. La nova studajo malsamas la sonjoi de indigenae socioi en Africo, signife de tiui en occidentae landoi. La unuae estas pli minazae, sed ancau pli savemae, cae pli forte socie orientitae, ol tiui de la occidenta lo giantaro. Cial homoi sonjas? Tio estas scienze ne tutte clarigita. Por Sigmund Freud, la sonjoi estis la gardantoi de la dormo. La halucinae imagoi dum la nocto protectas lauli la dormanton contrau exterae influoi cae tiel contrau la vecigio. Dum la 1970 iaroi regis la imago che sonjoi estas shaumoi. Ili lautio estas nurai crom productoi de pure corpai, sen signifai procesoi en la cerbo. Ecte la 1990 iaroi existas de nove multe plida intereso pri la psicologio de sonjoi. En la actuala studaggio, kiu aperis en faca periodaggio, te amo circa u Canada antropologo teoriumas pri simulado en sonjoi. Sonjoi lautio havas biologian funccion, cae ofertis en la evoluzia proceso avantaggio in de resistivo. Ili credinde simulas la realon cae preparas pri situazioi en la veca vivo, exemple concerne la reguligon de emozioi. Tiui situazioi en la veca vivo povas esti tre variae, cae protio la faculoi comparis du tre malsamain hom grupoin unu flanque in cae collectistoin de la hasda popolo in Tanzanio, cae de la baiaca popolo en la Democratia Respublico Congo, cae ali flanque cun homoi en Svislando, Belgio cae Canada Inter ili estis sanai homoi, set ancau tiai cun psichiatriai malsanoi. Ni constatis che la sonjo de la baiaca cae de la hasda estas tre dinamicae. Ofte ili comencijas per dangera situatio, en ciu la vivo estas minazzata, sed ili finijas per eblezzo superi tiun minazzon, diris cun autoro de la Universitato de Genevo en Svislando. La emoziae solvigioi estis, laula faculoi ce la indigenae popol gruppoi, forte socie orientitae, Kiel exemplon, ili menciis sonjon de indigena homo pri attacco de bubalo mese en giangalo. En la sonjo li estis savita de membro de sia comunumo. Ce la baiaca cae la hasda popoloi, la sociae ligoi estas necese tre fortai. Ilia ciutago estas compare cun la individuezae socioi en Europo, cae en Norda Americo pli egalezza, diras la cun autoro. Shainas che ili affido ie la comunumo conducas al tio che ili povas plei bone prilabori per siae sociae rilatoi la minazain en havoin de la songioi, li diras. Rilatoi estas ce chasistoi cae collectistoi emoziai iloi. La esplorista te amo tial supposas che existas mal vasta contexto inter la funzio de sonjoi cae la in normoi cae valoroi de la concerna prilumigita socio. Tio confirmigis ce la comparo cun la sonjoi de la occidenta lo giantaro. Ancau tie ocasas minazae sonjoi, sed ocasas signife mal plida solvado, dietas la studaggio psiche malsanae homoe exemple, civi suferas sub prem sonjoe, au cosmaroe, au sub sociae timoe, sonjas tre intense. Iliae sonjoe tamen ne en havas purigan emozian solvon. En tivi gruppoe, la adapta funccio de la sonjado, shainas esti manco hava, clarigas la studestro. Shainas che existas pli ol unu spezzo de funccia sonjoi. La presentita studajo montras che existas forta cundligo internia sociocultura vivo kai la funccio de sonjoi. Li diras